Benjamin het vijf ziens gehad. De oudste sien was Bela, die tweede sien was Asbel, die derde sien was Agrach, die vierde sien was Noga, en die vijfde sien was Rafa. Bela's ziens was Adar, Gera, Abed, Abishia, Naaman, Achuach, Gera, Sefan en Guran. Die ziens van Achut was die familiehoofde van die mensen wat in Geba gewoon het. Vijanden het hulle gevang en weggevat na Manogat. Hier is hulle name, Naaman, Achja en Gera het gevangenis geword. Gera was die pa van Issa en Achigut, 8 tot 10. Salgarayim het geskyf van sy vrouwe Gissim en Baara, en daarna het hy en sy ander vrou godeskinders in die land Moab gekry. Hulle was de ouders van Jubab, Seba, Mesa, Malkan, Jus, Sakia en Mirma. Hulle was Salgarayim se seens en hulle was familiehoofde. Salgarayim en sy vrou Gesim was die ouders van Abitab en Elpaal. Die seens van Elpaal was Eber, Mesam en Semet. Semet het die stede Onu en Lot en die dorpe daar nabij gebou. Beria en Sema was die familiehoofde van die mensen wat in die stad Ayalon gewoon het. Hulle het die mense weggejaag wat in die stad gaat gewoon het, 14 tot 16. Die seens van Beria was Achil, Sasak, Jeremut, Sebeda, Arad. Jeder, Mikael, Ispa en Joga. Anders seens van Ilpaal was Sebada, Misselam, Geski, Geber, Jesmerai, Jeslea en Jubab, 19 tot 21. De seens van Semi was Jakim, Sikri, Sabdi, Jelona, Silgi, Jeliel, Adorje, Braya en Simrat, 22 tot 25. De seens van Sasak was Jespan, Eber, Jeliel, Abdon, Sikri, Ganan, Gananio, Elam, Antetio, Jefria en Peniel, 26 tot 27. Die seens van Jeroogam was Sansaroe, Zecharia, Atalio, Jaoresha, Elia en Sikri. Hierdie manne was die hoofde van hulle families en hulle leiers. Hulle het in Jerusalem gewoon. Die voorvader van die mensen van die stad Geon het in Geon gewoon. Sy vrouse naam was Maokah. Sy oudste sien was Abdon, en sy ander seens was Sir, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Achiel en Seker. Miklot was die pa van Sema, hulle het ook by hulle familie in Jerusalem gewoon. Ner was die pa van Kis, Kis was die pa van Saul, en Saul was die pa van Jonathan, Malkisa, Abinadab en Esbaal. Die sien van Jonathan was Mere Baal, en Mere Baal was die pa van Megaa. Die seens van Maga was Beton, Melek, Daria en Ogas. Ogas was die pa van Joada, en Joada was die pa van Alemet, Asmet en Simri. Simri was die pa van Musa, Musa was die pa van Bina, Bina was die pa van Rafa, Rafa was die pa van Elosa, en Elosa was die pa van Osel. Osel het ses seens gehad. Hier is hulle name, Asrikam, Bukeri, Ismol, Seoria. Obadja en Ganan. Haselse broer Esek het drie seens gehad, Ulam, Jes en Elifelet. Die seens van Ulam was belangrijke mannen, hulle het met pijl en boog geskiet, hulle het baie kinders en kleinkinders gehad, daar was 150 kinders en kleinkinders. Al hier die mense was van die nageslag van Benjamin.